O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير tongga yetdik va Allohning butun mulki ham tongga yetdi. Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodirdir. Robbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm va khayra ma ba'da va a'udhu bika min sharri hadha al-yawm va sharri ma ba'da. Robbi a'udhu bika min al-kasal وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Ey Allah! Men sendan bu kundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. Bu kundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga dozzah hamda qabr azobidan panoh bergin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mu'min va mu'minalar. Demak, bugun juma. Bugun biz musulmonlarning Sayyidul ayyomimiz juma bayram kuni bilan barchalaringizni muborakbod etib, tayyorlangan dasturimizni tanishtirsak. Dasturni olib boruvchilar ko'pchiligingizga tanish bo'lmagan yangi muhojirlarimizdan birodarimiz Nusratulloh va va ko'pchiligimizga tanish bo'lgan sobiq muhojirlarimizdan Yahyo Hikmati Assalomu alaykum aziz birodarlar. Juma kuni biz uchun boshqa kunlardan farqli bo'lishi kerak. Chunki chunki Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam quyosh nurini sochgan eng yaxshi kun juma kunidir. Bu kunda odam alayhissalom yaratildi, shu kunda jannatga kiritildi va shu kunda jannatdan chiqarildi dedilar. juma kuni savobi ko'p bo'lgan sunnatlar ham bor-a Ha, albatta. Mana Imom Abu Dovud Aws ibn Aws radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kunlarning eng yaxshisi juma kunidir. Bu kunda menga ko'p salovat aytinglar, chunki sizlarning salovatinglar menga ko'ndalang qilinadi dedilar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, siz chirib ketgan bo'lsangiz, sizga qanday qilib salovatimiz ko'ndalang qilinadi? dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo yerga payg'ambarlar jasadini yeyishni harom qildi dedilar. Demak, bugun nimani ko'paytirishimiz kerak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p ko'p salovat aytishimizni ko'paytirishimiz kerak. Ha yana bir sunnat bor. Buni ajrini bilasizmi? Ha, Imom bayhaqiy va Imom Hokim Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat etgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim juma kuni Kahf surasini o'qsa, u uchun ikki juma oralig'ini nur bilan munavvar qilib turadi dedilar. Yahyo aka, bugungi dasturimiz necha daqiqa davom etadi? Aytganday, tinglovchilarimiz ogoh bo'lsalar kerak, biz eshitirishlarimizning faqat boshlanish vaqtini e'lon qilganmiz xolos. Demak, tugash vaqti har xil ekanda. To'g'ri, bugungi jumadan jumagacha dasturimiz yana ham cho'zilishi mumkin. Birodarlar charchab qolishmasmikin? Inshaalloh zeriktirmaslikka harakat qilamiz-da albatta. Hali gap ko'p. Lekin yana eslatib qo'yadigan bir narsa bor. Albatta, ko'pchilikka Xuroson lashkari gazetamiz bilan birga Jundulloh ovozi radiomizning kundalik dasturlari yetib borgan bo'lsa kerak. Yahyo aka, shu dastur haqida ozmoz gapirib o'tmaysizmi? Tushunmayotganlar ham bor ekan. Bu dasturda tushungan tushunmagan kishilar uchun eslatamizki, dasturni tartiblash dabdurustdan bo'lib qolgani yo'q. Bunda ko'p fikrlab, ishga mutaxassislarcha har tomonlama yondashilgan. Masalan, eshitirishlarimizni oson bo'lishi uchun oy va oy kunlari bilan bog'lamadik. Chunki hijriy qamariy hisob bilan hijriy shamsiyning oylari ancha-muncha farq qiladi. Bu yoqda melodiy sana oylari ham aralashib qolgan. Shuning uchun biz ixtilofga kirmadik-da, butun dunyo hatto musulmonlar ham kofirlar ham o'zlari bilsa bilmasada Allohning ilohiy qonuni bilan hamma uchun bir xil va o'zgarmas bo'lib qolgan hafta degan ne'mat bo'yicha olib borishni rejalashtirganmiz. Ya'ni dasturimizda ham tabiiy ravishda har 7 kunda o'zgarish bo'ladi. Yana shuki 7 sonida Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan ko'p sirlar yashiringandir. Bu haqda ustozimiz Abduvali Qor akadan eshitgan bo'lsangiz kerak. Bormi? Ha, mana. Qo'ying bo'lmasa. Olamdagi ko'p harakatga taalluqli bo'lgan narsalarning ko'pi 7 sonini o'z ichiga oladi. Insonning ona qornidagi rivojlanish bosqichi 7 oy bo'lmaguncha kamol topmaydi. 7 oydan ilgari agar bir biror bir zarar yetsa u albatta halok bo'ladi yetti oydan keyingina inson kamol topishlik bosqichiga o'tadi shu bilan birga oftob mana hozirgi olimlar ham oftob nurining yetti qismni tashkil qilishligini hozirgi yana olimlarning fikricha insonning bo'yin harakatidagi joylashgan suvak ham yetti qismni tashkil qilishligi qo'lining harakat qilayotgan qismidagi suvaklarning ham yetti qismni tashkil qilishligi oyog'idagi harakat qismlarini tashkil qilgan suvaklarning ham yetti qismni tashkil qilishligi va hamda shu bilan birga dinga mansub bo'lgan millatlar ho dinga mansub bo'lmagan millatlarning hammasini yetti haftaning kuniga o'zlarining ittifoq qilib qolishligi ham bu tasodif emas birodarlar qaysi o'rinda odamlar jamlanib haftalarning kunini 7 ga taqsim qilishibdi to'g'ri aytasiz muhtaram qori aka kim kelishib olibdi bunga albatta bunda allohning hikmatlari ko'pdir shuning uchun ham biz haftani tanladik shuning uchun bugungi dasturimizni jumadan jumagacha deb nomladik har haftada kechqurungi darslar tartibi o'zgaradi dasturni boshlash soati ham o'zgarishi mumkin. Albatta, dunyo radiolari kabi biz ham bir soatni tanlab har kun shu vaqtda berishimiz mumkin edi. Biroq biz bunday qilmadik. Ma'lumki, biz musulmonlar uchun ulug' ibodat bo'lgan namozlarimiz vaqtlari soatga emas, balki quyosh harakatiga bog'liqdir. Namoz vaqtlari ham shunga qarab o'zgarib borayotgani bois, radio eshittirishlarimiz ham surilib boradi. eslab qolish uchun ham oson bomdod namozini o'qigandan so'ng va shom namozini o'qigandan so'ng bemalol shoshmasdan radioni yoqishingiz mumkin. Jamoatga radio priyomniklar ham tarqatilyaptimi Yahyo aka? Xuddi shunday radiosi yo'qlar, oilalar va markazlar uchun maxsus radio priyomnik tarqatilyapti. Maqsad Alloh jamoatimizga ato qilgan ushbu ne'matdan ko'proq kishilarimiz bahramand bo'lsalar. Mashalloh. Birodarlar, Alloh rozi bo'lsin, dasturimizni intizorlik bilan kutib, eshitib borishyapti ekan. Mashalloh. Alloh hamma birodarlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Dasturni davom ettirmaymizmi? Xo'p, qaylarga kelgan edik? Hafta davomida dunyoda bo'lib o'tgan ba'zi voqealarning xabarlarini yozib borganmiz. Shundan boshlaymi? 9-chi, avvalo o'zimizdan boshlamaylikmi? O'tgan hafta jamoatimizda qanday voqeadan boshlanganini bilasizmi? Qaysidan? O'tgan jumada ijroiya shurosi bo'lib o'tdi-ku. Xo'p, siz bir nima tayyorlaganmisiz? Siz shuroda bor edingiz-ku? Ha, alhamdulillah, hozirlaganmiz. Boshlang bo'lmasa. Demak, o'tgan jumada O'zbekiston Islomiy harakatining ijroiy shurosi bo'lib o'tdi. Bu shura mavzusi asosan o'tgan 1432 hijriy qamariy yilda qilingan ishlarning hisoboti edi. Shuroga qatnashgan mas'ullarimizning har biri o'z ishlari bo'yicha hisobot berdilar. Amirimiz boshchiligida hamma hisobot berdi. mas'ullarimiz hisobotlaridan ayrim lavhalari bilan siz azizlarni ham tanishtirmoqchimiz. Afg'onistondagi jihodimiz to'g'risida Hoji Bashir birodarimiz dedilar. Bugun hammamiz yilda oxir kuni deb hisobot shurosi deb o'tiribmiz. Bu albatta bu hisobotlar yillik hisobot va biron kamchilik bo'lsa undan keyinga yana umr bo'lsa yana uni kamchilikni to'ldirsa bo'ladi lekin yana bir hisob kuni borki u hisob kunidan keyin boshqa keyin biron fursat berilmaydi alloh taolo o'z kitobida aytyaptiki rajim ya ayyuhallazina amanu taqulloha valtanzur nafsum ma qaddamat ey iymon keltirgan kishilar alloh taolodan taqvo qilinglar valtanzur nafsumma qaddamat lighad va har bir nafs har bir kishi ko'rsinki o'zini mustaqbaliga kelajagiga nima yubordi o'zidan ilgari va hasibu qabla an tuhasabu degan so'z ham bor ya'ni sizlarni hisob kitob qilmay turib sizlar o'zlaringni hisob qilinglar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya'ni o'zlaringni sizlar hisob kitob qilinglar boshqalar sizlarni hisob kitob qilmay turib, ya'ni qiyomat kuniga bormay turib, o'zlaringni hisob kitob qilinglar degan so'zlar ham bor. Shuning uchun har birimiz albatta kamchiliklar ko'p biladi, istig'for aytib, yana kelajakka bundan ko'ra yaxshiroq kayfiyatida ham va kamiyatida ham yaxshiroq amal qilishga harakat qilaylik. boshqa biron kishi bo'lsa yaxshiroq ko'proq qilishi mumkin edi albatta biz ismimizga kelgani ozma oz shuni yozdik uch to'rt yil ilgari to'rt yilcha taxriban bo'ldi ana shu e, alloh taolo shahodatlarni qabul qilsin u kishi shu shimolda ish boshlaymiz deb <coughs> birodarlarda shunaqa tayin qilganlarida albatta shu bir viloyat shu qunduz viloyatida fikrida chunki shu kelgan birodarlar hammasi shu qunduz viloyatidan edi keyin shu bir viloyatga ish boshlanuvdi keyin qori sohibni yo, ba'zi ashatdagi birodarlarni yo. nimalari bilan bilan? alhamdulillah bugun 7-8 viloyatda shu birodarlar ishlashyapti buning ichida ashu shimol viloyatlari Taxor va Badaxshon, Qunduz, Bag'lon, ashu Foriyob, Saripul shu viloyatlarda ko'proq Samangon shu viloyatlarda ko'proq va ba'zi boshqa viloyatlarda ozmoz ba'zi ishlar bo'lsa shuni qilib qaytib chiqib ketishadi. Shunaqa ishlar bo'lib turibdi hozircha. Bularning ichida shu 5 tacha shu fidoi amaliyotlar bo'lgan. Shu Bag'londa, Panshirda, Qunduzda, Chordarada, yana bitta Qobilda. Allohu akbar. Alloh shahidlarimizni o'zi qabul qilsin. Shu qatorda lashkar qo'mondoni ham hisobot tayyorlagan ekan. Chunonchi muaskarimizda kami 14 ta, ko'pi esa 74 tagacha mujohidlari bo'lgan jami 7 ta guruhni harbiy ta'limdan o'tkazib, sangarlarga jo'natibmiz. Jihodlarimiz hisoboti quyidagicha bo'ldi. Bu yil ham o'tgan yilda bo'lganidek Allohning dinini aziz qilish yo'lida eng katta qurbonlikni jamoatning afg'onistonlik a'zolari berishdi. Aksari Qur'on hofizi va talib ilmlardan tashkil topgan 64 ta afg'onistonlik mujohid Amerika NATO askarlari afg'on kufr armiyasi arbaki munofiq to'dalariga qaqshatqich zarba berdilar. Jihodiy amaliyot bo'lgan viloyatlar Qunduz, Taxor, Bag'lon, Samangon, Badaxshon, Foryob, Saripul, Kobul, Zobul, G'azni, Panshir, Kopiso viloyatlaridan iboratdir. Bu yil Afg'onistonda bir vertolyot urib tushirildi. Bir necha zirhli texnikalar ichidagi salibiylari bilan portlatib yuborildi. Panshirdagi fidoi amaliyotda 45 ta amerikalik Qunduzdagi fidoi amaliyotda 35 ta murtad va munofiqlar qatl qilingani, Bag'londagi tungi janglarda 137 ta NATO askarlari qatl etilgani ulkan yutuqlarimizdandir. Pokistonda Urugzay, Daburi, Badr, Makkin, Janata va boshqa mintaqalarda jami 121 marta jihodiy amaliyotlar bo'lib o'tdi. Bu amaliyotlar hujum, kamin, pistirma, snayper, og'ir qurollar AGS, Havon 82, Top 82, Top 75, BIM 1 va mina amaliyotlaridan iboratdir. Pokiston armiyasiga yetkazilgan talafotlarning bizga turfa manbadan yetib kelgani 227 ta askari o'lgani, 17 ta texnika va 3 ta tanki vayron qilinganidir. yana Alloh biluvchiroq. Avvalda yu oxirda Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shuningdek, bu yil 10 ta mujohid birodarimiz Afg'oniston va Pokistonda fidoi amaliyotlarini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldilar. O'tgan yilda jamoatimizning tibbiyot xodimlari tishlarni davolashni yo'lga qo'yishgan. Qarang, tish doktorlarimiz ishga tushganlaridan so'ng 70 kishining tishini olib, qarib 350 kishiga plomba qo'yibdilar. Taqriban 50 kishiga tish qo'yilgan. Keyin o'sha ayol doktorga hisobda shu harakatda 90 80-90% olib chiqilgan desa ham bo'ladi harakat hammasini. Ekstra bo'lsin, boshqa bo'lsin, kasallari bo'lsin, hammasini ko'rsatilgan 1 yil ichida. 25-30 atrofida katta-yu kichik jarrohlik amaliyoti qilinibdi. yana bitta ish bo'ldi hozir shu oyda muftiy abu zar azzom birodarimiz o'z hisobotlarini keltira turib madrasamiz ustozlaridan umid birodarimizning uylanishidagi bir ibratli voqeani aytib qoldilar ushbu katta qurbonlik albatta shunda qurbonlik bizdan bo'lmadi shu qizdan bo'ldi shu qizni uni jasadga qaragan na tiliga qaragan tilini bilmaydi bular bir birini tilini tushunmaydi Shu uchun men o'ylaymanki rasa katta ibrat bo'ldi bizga shu 2 kun turdi uyda 2 kun 3-chi kun umidni chaqirdim mana dedim shu bola dedim u aytdiki bu mujohidmi shu bola ha mujohid mujohid bo'lsa bo'ldi roziman dedi ya ba'zilar aytadi tilini chunmaydi dedi u qad past deyapti uning oyog'i yo'q-ku, oyog'i ishlamaydi biz bulardan namuna olaylik dars olaylik ibrat olaylik duo qilasizlar endi uchinchi bojamizga alloh taolo bularni hayotini chiroyli qilsin saodatli qilsin barakatli qilsin internet olami bo'yicha sobitxon birodarimiz xabar berdilar ba'zilari kelmagan bo'lsa ham kelish niyat bo'lganlar juda ham ko'p lekin yaxshi tilaklar bildirganlari endi jamoatdagi mijozlarga salom aytib qo'ying deganlari rosa lekin salomlar yig'ilib qolgan lekin bir necha qop bo'lib qolgan hammasini qabul mana shu xatlarini hammasini yig'ib bir nima qilmoqchi edim endi hozir ibrat uchun nima qo'yadimi bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum alloh ibodatlarni qabul qilsin ya'ni chet elda yurgan bo'lsak ham qalbda bizda xotirjamlik yo'q sizlarga havas qilamiz <clears throat> har namozda sizlarni duo qilamiz allohdan sizlarga g'alaba so'raymiz. O'zimiz ham farzandlarimizni shu ruhda tarbiya qilyapmiz. Sizlarni videodagi bolalarni ko'rib, bolalarimiz shularga o'xshashga harakat qilishadi. Tavhidda katta qilishga harakat qilamiz. Afsus, sizlardek birodarlar atrofimizda kam. deb bitta birodar xat yozgan ekan. Boshqa birodar xat yozyaptiki. Aziz birodar, video filmlarni ko'rdik alhamdulillah. jazakalloh xayron birodarim barcha maqtovlar allohga xosdir alhamdulillah alloh rozi bo'lsin allohni xohishi bilan bizda telefonlar paydo bo'ldi bu aytadigan odam qamoqdagi odam xat yozyapti qamoqda turgan qaysi mamlakatdaligi nomas? emas o'zi ham shart emas birodar allohni xohishi bilan bizda telefonlar paydo bo'ldi avi mp3 flv rmv fayllar o'qiydigan shuning uchun birodar videolarni 3 gp qilmasangiz ham mayli endi chunki bizda telefonlar yoki avi yoki mp4 yoki rmv fayllar bo'lsa biz jamoat bo'lib ko'ramizda ya'ni qamoqda bo'lyapti filmlarimizni jamoat bo'lib ko'rishyapti kompyuterlarda ovozi ham balantroq bu formatlarni va tushunarliroq inshaalloh birodar bu yerda alhamdulillah juda ko'p birodarlar o'zbekiston islomiy harakatini tanishmoqda alhamdulillah summa alhamdulillah va qo'shilish niyatida inshaalloh birodar shaxsan men o'zim bu yerda ko'p birodarlarni juda yaxshi bilaman xususan ular qanday qarashadi bu jihod degan amaliga va shunga qarab bularni tanlab tanlab bu filmlarni tarqatish yo'lidaman inshaalloh va tarqatmoqdaman alhamdulillah shu znamya jihada filmini ko'rib bo'lib zanjirband killer murojaat jihod bayrog'i sahobalar izidan va yana o'zbek tilidagi boshqa filmlardan gap chiqib ketib bir o'zbek birodarim birodar birodarlarimizga biz mahbuslar nomidan salom ayting xat yozganingizda va va u aytadiki shu zanjirband killerni rus tilida qilib bermasmikin mp4 yoki avi formatida deb qoldi men aytdimki men u birodarlarimni vaqtini olmayapmanmikin hijolatdaman desam oramizda islomni qabul qilgan yosh yosh rus birodarlarimiz bor bor ilmi juda ham kuchli alhamdulillah ana shulardan biri deydi ey birodar nimalar deyapsiz hijolat bo'lmang u birodarlarimiz faqatgina qurol bilan jang qilayotgan jamoat emas ular qurol va qalam bilan jang qilishadi hijolat bo'lmay so'rayvering va bizni nomimizdan salom ayting deydi birodarim siz nima deysiz haqiqatdan ham men sizlarni vaqtingizni olmayapmanmi deb undan keyin <clears throat> hattoki birodarim men qanday iqtisodiy yordam bera olaman sizlarga undan keyin birodarim bardam bo'linglar alloh subhanahu va taolo biz bilan biz ham sizlar bilan birga inshaalloh assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh yana bir xushxabar kecha internetdagi Furqon saytimiz yangilandi Endi targ'ibot sangarimizning hisoboti haqida to'xtalsak, jumladan talaygina filmlar ham ishlanibdi. O'zbek tilida 16 ta, rus tilida 10 ta, nemis tilida 8 ta, fors tilida 5 ta, urdu tilida 4 ta, arab tilida 2 ta, ingliz tilida 2 ta, turk tilida 1 ta va hatto Birma tilida jami 49 ta yangi film ishlanibdi. Endi matbuot sohasida Xuroson lashkari jaridamiz o'zbekcha 18 son, Xuroson lashkari fors tilida 18 ta son, Xuroson lashkari ruschasi 15 son. Qaboilda nima gap varaqalarimiz 12 sonda, nemis tilida 12 ta maqola urdu tilida ham G'azvatul Hind nomli gazetamizdan 5 ta soni chiqarilibdi. Jami 80 ta gazeta va maqolalar chiqarilgan. Audio sohasida tatarcha nashidalar to'plami bilan o'zbekcha Aziz ummat nashidalar to'plami jam 2 to'plam nashidalar chiqarilgan. Tinglayotganingiz Jundulloh ovozi radiomiz ishga tushgani va o'tgan Zulhijja oyi uchun 60 soatlik dastur tayyorlangani haqida ham shoroda hisobot berildi. Yillik hisobot shurosida Muhammad Ali domlamizga ham so'z berilganda, u kishi jumladan shunday dedilar: Hozir bu yerda har xil shobalardan birodarlar o'zini hisobatini beryapti. Va bu berayotgan hisobatchilar biri-biridan farqli emas. Ajrda farqli emas. Agar ta'minotchilar bir muhojirani yosh bolasiga bir ko'tli olib berayotgan bo'lsa, yo'ngi bo'lmasam birinchi safda turib Xomunga o'q olib berib yotgan bo'lsa boshqa bir birodar, ikkalasini ajr savobi bir xil. Fazilati bir xil. Nima uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimiki jihad qilmaydigan bo'lsa, yonki mujohidni jihozlamaydigan bo'lsa, yonki mujohidni orqasida bir xayrli ish qilib uni oilasiga qolmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga qiyomat kunidan oldin musibat balo tushirib qo'yadi dedilar. Mana bu yerda inson yo jang qilishlik kerak edi, yo mujohidni jihozlashlik kerak edi, yonki uni oilasiga qarab turishlik kerak edi. Bu narsalar inshaalloh alhamdulillah bizlarni jamoamizdagi har bir insonda topilyapti. va fiqh bo'yicha ham oldingi saf, orqadagi saf. Ularni xizmatkori va birinchi safda urushayotgan, jang qilayotganlar hammasi bir xil. Bularning hammasi inshaalloh ajrida savobda bir xil. Bir-birimizni haqiqat sanab qo'ymaylik. Bir-birimizni haqiqat nazar bilan qarab qo'ymaylik. Biz lashkarmiz, biz kecha kunduz ribotda turamiz, biz kecha kunduz sovuqlarda yuramiz. Ha bular nima qiladi? Issiq xonalarda o'tirib, kompyuterlarda ustida maza qilib, kofeda ichib ish qilyapti. Bular nima bo'lib qopti amal? Bu narsa bo'lmasi. Chunki bizlarni har bir amalimiz, bitilayotgan har bir satrlarimiz bular dushmanni zarbasi uchundir. Dushmanga bular bizga bilinmayotgandir. Bular katta bir atom bomba bo'lyapti bular. Dod devoryapti bularni eshitib. Bularni ko'rib, bularni qilayotgan ishlarini ko'rib birodarlarni. Va shuni ham bilaylik, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilganlarki, meni o'zimni ko'zimda kichkina qilgin, boshqalarni ko'zida katta qilgin dedilar. Aksi bo'lib qolmasin. Aksi degani o'zingizni juda ham bir katta, juda ham bir muhim inson deb sanab qolmang. Balki men arzimagan bir insonman. Mani jonim Alloh taolo buyuk zotni yo'lida bir emas, minglab bo'lsin to'kilish kerak, arzimagan narsa deb bilishligimiz kerak. Man qilayotgan mehnatlar arzimagan mehnat deb bilishlik kerak. Man siz ham bu din kelgan, oliy bo'lgan oliy bo'ladi deb bilishlik kerak. Allah subhanahu va taolo menga muhtoj emas, jamoat menga muhtoj emas, birodarlar menga muhtoj emas, balki men Allohga muhtojman. Balki men jamoatga muhtojman. Balki men birodarga, dinimga muhtojman deb xizmat qilaylik. Mana shundagina biz inshaalloh bu ummatga izzatni qaytara olamiz. Endi biroz tanaffus qilsak-da, bir nashida eshitsak, nima deysiz Nusratulloh? Obbo, ko'ngildagini aytdingizda, islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida ko'rdim men ko'p jasorat himmatlar shijoatlar mahoratlar ilohiy kuch karomatlar mujohidlar safida ko'rdim men ko'p jasoratlar shijoatlar mahoratlar ilohiy kuch karomatlar mujohidlar safida islomni aslini ko'rdim mujohidlar safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida bir nifoqqa shiddatli guzarochi muhabbatli zohidlar bor ibodatli mujohidlar safida kufr nifoqqa shiddatli guzarochi muhabbatli zohidlar bor ibodatli mujohidlar safida islomni aslini ko'rdim mujohidlar safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlar safida islomni aslini ko'rdim mujohidlar safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlar safida fidokor onalar ko'rdim otasiz bolalar ko'rdim beva bechoralar ko'rdim mujohidlar safida fidokor onalar ko'rdim otasiz bolalar ko'rdim beva bechoralar ko'rdim mujohidlar safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni tongga otmoqda kufr zulmat botmoqda shahodat nur taratmoqda mujohidlarni safida islomni tongga otmoqda botmoqda kufr zulmat botmoqda shahodat nur taratmoqda mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlar safida islomni aslini ko'rdim mujohidlar safida Yahyo aka, Bilol aka boru, Bilol Abdulloh. Xo'p, xo'p. Juma dasturimiz uchun sahobalar qissalaridan bittasini o'qib tayyorlab bergan ekan. Eshitmaymizmi? Juda yaxshi. Habib ibn Zayd al-Ansori habib ibn zayd al ansori har bir burchagidan iymonning xushbo'y hidi keladigan har bir a'zosining yuz ko'zidan din uchun fidokorligi bilinib turadigan oilada o'sib ulg'aydi uning otasi zayd ibn osim yasribdagi ilk musulmonlardan xotini va ikki o'g'li bilan birga rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aqabada bay'at bergan 70 kishining biri onasi ummu amora nasiba al-Moziniya allohning dinini va payg'ambarini himoya qilish uchun qurol ko'tarib chiqqan birinchi ayol akasi uhud jangida rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jon berib jon olib mudofaa etgan abdulloh ibn zayd payg'ambar alayhisalom bularning haqqiga sizning oilangizga allohning barakasi va rahmati bo'lsin deb duo qilgandilar habib ibn zaydning qalbiga tushgan ilohiy nur uning butun hayotini charog'on qilib yubordi u otasi onasi xolasi va akasi bilan birga Makka ga borib islom tarixida muhim ahamiyat kasb etgan hodisaning 70 ta ishtirokchisidan biri bo'ldi tun zulmati qo'ynida jajji qo'lchasini rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uzatib aqaba bay'atini berdi o'sha kundan boshlab payg'ambar alayhissalom uning uchun ota onasidan ham suyukli islom dini esa jonidan ham qimmatliroq bo'lib qoldi habib kichkinaligi sabab badrda qatnashmadi hali qurol ko'tarish yoshiga yetmagani bois uhudda ham ishtirok eta olmadi. biroq undan keyingi hamma g'azotda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'ldi va ularning har birida o'zining fidokor jangchi ekanini namoyish etdi o'tgan janglarda ko'rsatilgan jasoratlar har qancha kishini hayajonga solsa ham bor yo'g'i kelajakda ro'y beradigan ulug' bir hodisa uchun mashq va tayyorgarlik edi desak xato qilmaymiz zero habib bir necha yildan keyin nubuvvat asridan boshlab to bugungi kungacha yashab o'tgan millionlab musulmonlarning qalbini larzaga solgan qahramonligini ko'rsatdi keling qon va iymonning omuxta hidi ufurib turadigan qissaga boshidan quloq tutaylik. 9 hijriy sanada islom qaddini rostlab, oyoqqa mahkam turib olgan, shon shuhrati atrof javonibga tarqalib ketgandi. Arab jazirasining turli chekkasida yashovchi qabilalarning vakillari Yasribga serqatnov bo'lib qolgan, ular kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilarida iymonlarini izhor etishar va itoat qilishga bay'at berishardi. O'shandoq vakillar Najd tepaliklarida yashovchi Banu Hanifa qabilasidan ham keldi. Ular tuyalarni Madinaning tashqarisida cho'ktirib, yuklarga qarab turish uchun musaylima ibn habib al hanafi ismli kishini qoldirishdi o'zlari rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib qavmdoshlarining bari islomga kirganini e'lon qilishdi payg'ambar alayhissalom vakillarni izzat ikrom bilan kutib oldilar har biriga hadiya berdilar yuklarga qarab qolgan kishiga ham alohida sovg'a berib yubordilar vakillar najdga yetib ulgurmaslaridan musaylima ibn habib islomdan qaytdi o'z o'zidan men payg'ambarman alloh muhammad ibn abdullohni quraysh qabilasiga elchi o'laroq yuborganday meni banu hanifaga rasul qildi deb odamlarga gapira boshladi qavmdoshlari unga har xil sabablar bois ergashdi bu sabablarning asosiysi asabiyat ya'ni mahalliychilik edi. Hatto Hanafiylardan biri guvohlik beramanki, Muhammad rostgo'y, sodiq, Musaylima yolg'onchi, kazzob, ammo men uchun Muzar rostgo'yidan Robiya yolg'onchisi yaqinroq degandi. Musaylima atrofidagi kishilarni o'ziga bo'ysundirib, ancha kuch to'plab olgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga quyidagi mazmunda maktub yozdi. allohning elchisi musaylimadan allohning elchisi muhammadga senga salom bo'lsin amma ba'd men payg'ambarlikda senga shirik qilindim yerning yarmi bizga qolgan yarmi qurayshga berildi lekin qurayshliklar insofsiz qavm ekan so'ng qo'l ostidagilardan ikkitasini xat bilan jo'natdi maktubni rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'qib berdilar O'kishi haligi ikkovlondan sizlar bu haqda nima deysiz deb so'radilar ular hojamiz nima desa biz ham shunday deymiz deyishdi payg'ambar alayhissalom elchiga o'lim yo'q degan qonun borda yo'qsa ikkalangni ham kallangni olgan bo'lardim dedilar keyin musaylimaga javob xatini bitdilar mehribon va rahmli alloh nomi bilan allohning elchisi muhammaddan kazzob musaylimaga hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin amma ba'd bilginki yer butkul Allohnikidir uni o'zi xohlagan bandasiga beradi oqibat taqvodorlar uchundir ikki chopar nomani olib qaytib ketishdi musaylima kazzobning buzg'unchiligi kundan kunga oshdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni zalolatdan qaytarish uchun maktub hozirlatdilar choparlik vazifasiga qissamiz qahramonini tanladilar habib ibn zayd o'sha kezda sochining farqidan oyog'ining uchigacha iymon bilan to'lgan baquvvat yigit edi habib ibn zayd rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyrug'ini bajarish uchun qiru adir osha banu hanifa istiqomat qiladigan najd tepaliklariga yetib bordi va maktubni musaylimaga tutqazdi noma bilan tanishib chiqqan musaylimaning dilidagi marazi yanada kuchaydi sap sariq xunuk yuzida yomonlik alomati sezildi shotirlarga aytib habibni kishanlatib qo'ydi va ertasiga choshgoh paytida olib kirishni buyurdi tayinlangan vaqt kelganda musaylima tobelarini to'pladi o'zi to'riga o'tirib o'ngi so'lini ham tovoqlari egalladi so'ng ommaga kirishga izn berildi jamoat jam bo'lgach azbaroy kishanlarning og'irligidan sekin qadam tashlayotgan habibni olib kirishdi habib ibn zayd ko'p sonli manfur to'daning o'rtasida xuddi eng mohir soz usti yasagan kamon o'qiday qaddini g'os tutib nigohini tik qadab turdi musaylima unga savol tashladi muhammadni allohning elchisi ekanligiga guvohlik berasanmi albatta dedi habib ashhadu anna muhammadan rasululloh meni allohning elchisi ekanimgacha bilasanmi mening qulog'im vazminroq nima deyotganingni eshitmayapman masxara ohangida berilgan javobni eshitgan musaylima g'azabdan to'lg'onib qo'ydi asablari titrab jallod uning jasadidan bir bo'lagini kesib ol, dedi. Shuni kutib turgan jallod o'tkir qilichi bilan Habibning badanidan katta bo'lakni kesib olib yerga tashladi. Kazzob savolini takrorladi. Muhammadni Allohning elchisi ekaniga guvohlik berasanmi? Ha, shubhasiz. U kishi Rasulullohdirlar. Men Allohning elchisimanmi? Aytdim-ku boya, men garangroqman, gaplaring hech qulog'imga kirmayapti. Musaylima jallotni yana bir karra ishga soldi. Yerda yotgan Habibning go'sht borasi yoniga yana bir bo'lak qo'shildi. Odamlar elchining tog'lar havas qilsa arzugulik sabotidan dahshatga tushib, baqrayib qolishdi. Kazzob takror-takror savol berar, jallot qayta-qayta Habibni qiymalar u esa har safar ashhadu anna muhammadar rasululloh derdi bir necha daqiqadan so'ng habib ikkiga bo'linib qoldi yarmi mayda bo'laklarga bo'linib yerda sochilib yotar ikkinchi yarmi qip qizil rangga bo'yalgan gapirib turardi oxiri habib darmonsizlanib qoladi pokiza lablari orasidan chiqqan so'nggi so'z ilk bor Aqaba kechasida ko'rgan kishining Muhammad Rasulullohning ismi bo'ldi. Og'ir sinovlardan Og'ir sinovlardan o'tganda bu iymon uning ajri faqat jannatdir begumon og'ir sinovlardan o'tganda bu iymon uning ajri faqat jannatdir o'g'lining o'limini eshitgan habibning onasi nasiba almoziniya dedi men uni mana shunday mavqifda jon berish uchun tayyorlagandim ajrini Allohdan umid qilaman. O'g'lim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kichkinalik paytida bay'at bergandi. Katta bo'lganida unga vafo qildi. Agar Alloh menga Musaylima bilan uchrashish imkoniyatini bersa, shundoq ishni qilamanki, ketidan uning qizlari yuzlarini timdalab, yig'lab qolishadi. Nasiba orzu qilgan kun o'zini ko'p kuttirmadi. Madinada Abu Bakrning jarchisi soxta payg'ambar Musaylimaga qarshi jangga safarbarlik e'lon qildi. Sara musulmonlardan iborat qo'shin hozirlandi. Uning safida Nasiba al-Moziniya va o'g'li Abdullo ibn Zaydlar ham bor edi. Yamoma kunida dushman safini arslonday yorib borayotgan Nasibani ko'rishdi. U ahyon-ahyon Allohning dushmani qani? Menga Allohning dushmanini ko'rsatib qo'yinglar deb qichqirardi. ayol intilgan narsasiga erishdi jang nihoyasida o'zining irkit qoniga belanib yotgan kazzobning jasadini ko'rib ko'ngli taskin topdi shunday qilib alloh azza va jalla badbaxt va zolim qotildan pokiza taqvodor bandasining uchini oldi ularning ikkisi ham robbisining huzuriga ketdi lekin bittasi jannatga boshqasi do'zaxga taqvoying qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga ko'rni tutratgan g'ayrating qayda Endi navbatni dunyoda bo'layotgan xabarlarga bersak bo'ladi. Avval o'zimizning sangarlardagi eng oxirgi xabarlardan boshlamaylikmi? U jumadan bu jumagacha qanday amaliyotlar bo'lgan? Bismillahirrohmanirrohim. Yangi 1433-hijriy qamariy yilning 1-muharrami. Urug'zay jang maydonlari. Daburida mergan birodarimiz SVD quroli bilan ovga chiqqan. Nishonga yaqinlashib, qulay fursatni poylab, ikkita o'q uzgan. Natijada bitta kufr askarini yarador, yana bittasini o'ldirishga muvaffaq bo'lgan. Ertasi kuni yana Daburi mintaqasida mujohid birodarlarimiz murtadlarga navbatdagi zarbani berdilar. pasvonlikdan otilgan 4 ta o'qdan ikkitasi nishonga aniq tekkan. Ikkitasi sangar orqasiga tushgan. Ko'p o'tmay Mergan birodarimiz snayper amaliyotiga qulay fursatni topib, yana bir askarni o'ldirgan. Jonsiz jasadi yerga yiqilganda sherigi kelib ko'tarmoqchi edi hamki, uni ham bir o'q bilan yer tishlatgan. Shu kuni asrdan keyin saqilachi birodarlarimiz dushman sangariga 100 metrlardan top 82 dan 4 ta o'q otishgan. Shu 4 tala o'qdan 3 tasi nishonga aniq tekkan. Ushbu o'tgan hafta davomida Pokistondagi sangarlarimizdan olingan qisqacha ma'lumotlar edi. Chiqibsiz umrni bu yo'lga bag'ishlab, evaziga jannat bera Alloh. siz bostingiz tepkini bali va lekin siz otmadingiz osti Alloh chiqib siz umrni bu yo'lga bag'ishlab evaziga jannat bera Alloh siz bostingiz tepkini bali va lekin siz otmadingiz osti Alloh Nusratulloh jahon xabarlaridan sizda nima bor Yangi hijriy qamariy 1433-yil Muharram oyining ilk haftasidan musulmonlarni xursand qiladigan ketma-ket xabarlar bor. Jumadan shanbaga o'tar kechasi Afg'onistonning Kunar mintaqasidan turib, Pokistonning Mohmand qabilasidagi ikki chegara postiga NATO vertolyotlari hujum qildilar. Oqibatda Pokiston askaridan 26 tasi o'lib, 14 tasi yaralandi. avvaliga bu adashib urgan deb gumon qilingan bo'lsa, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ikkinchi post urilgan. Mana uzoq yillar davomida qilingan qullikning oqibati. Mana kerak bo'lsa, Amerika va Pokiston hukumatlari bir-biriga ajralmas, qiyomatli do'st bo'lishgan edi-ku. Endi nima bo'ldi? Nima bo'lyapti o'zi? Pokiston hukumatı g'azablandi. G'azablandimi yo qo'rqqanidan o'zini g'azablangan bo'lib ko'rsatmoqchi bo'ldimi? hech qachon aytmagan, aytishni xayoliga ham keltirmagan bir gapni gapirib yuborishdi. Amerika va NATOga bir necha shartlarni, xususan mintaqada joylashgan uchuvchisiz tayyorani uchiradigan harbiy qarorgohini va unga tegishli bo'lgan ashg'al-dashg'al texnika uskunalarini 15 kun muhlat ichida Pokiston ichidan olib chiqsin dedi. G'alati gap bo'ldi-ku bu. qaboilda havodan qilinayotgan bombardimonlarga bizni aloqamiz yo'q deb kelayotgan edi shu kungacha. Ammo bugun tan olib qo'ydi. Ayni hamkorlikda qilinayotgani ochiq e'lon bo'ldi. Hamkorlikka xatar tushib, vaziyat ancha torayganiga bir necha oy bo'lib qoldi. Natijada Pokistondan NATOga yuk olib boradigan yo'llar to'silgan. Undan tashqari, elchilik aloqalarini ham qayta ko'rib chiqmoqchiligini e'lon qildi. Ayni o'sha kunlarda Panjobda Pokiston va Xitoy askarlari tomonidan harbiy mashq olib borayotgani xabari tarqalgan edi. Balki shunaqa kelgan AQSh hukumatı Pokiston mulozimlarini qo'rqitib qo'ygisi kelgandir. Kayyoniyning aytishi bo'yicha Xitoy va Pokiston hamkorlikda bo'layotgan ushbu mashq sababi biz mujohidlarning Sharqiy Turkistonlik birodarlarimizga qarshi harbiy amaliyotining tayyorgarligi ekan. Bundan bu muttahamlar endi Xitoydan pul undirishni boshlagan ko'rinadi. Pokiston tarafi siz aytgan choralardan tashqari yana bir nechta choralarni ko'rgan. Safiri muomalalardan tashqari siyosiy, iqtisodiy, harbiy va istixborotiy munosabatlarning barchasini qaytadan ko'rib chiqishni e'lon qilgan. Tayyorasiz uchqushlarni uchiradigan Amerika qarorgohi Pokiston Balujistonining Shamsi degan joyida joylashgan ekan. yana Pokiston davlati boshqa javob choralari ko'rajagini o'zida saqlab qolishni bildirgan. Bu qanday choralar deb so'ralganda tahlilchilar birinchi navbatda Pokiston mujohidlarini Afg'onistonga kirishi va AQShga qarshi jihodiga to'sqinlik qilmay qo'yishidir demoqdilar. Kofirlar makr qilgandilar, Alloh ham makr qildi. Allohning makri tadbiri albatta ustunroqdir. Qarochi shahrida xalq mitingga chiqqan. Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'g'irchoq shaklida yasab yondirishgan va Amerika Pokistondan yo'qol shiorini qichqirganlar. AQShning Pokistonning chegara postlariga hujumi 2 soat davom etgan. Postdagilar rosa ogohlantirsalar ham AQSh uravergan. Barak Obama buni fojia deb aytgan. Ammo kim uchun fojia? Pokiston uchun fojiami yoki undan keyin Pokiston Amerikaning yuklarini o'tkazmay qo'ygani Amerika uchun fojiami? Buni bu tulki aytmagan. Keyingi oylarda O'zbekistonga AQShning harbiy va siyosiy mulozimlari tez-tez qatnab qolishgan. Maqsadlari yo'l, qo'shinni Afg'onistondan olib ketish, Afg'onistondagi harbiy texnikasini mintaqa davlatlariga taqsimlab bermoqchi ekanligini aytmoqdalar. Ya'ni 10 yil davomida Afg'onistonga juda ham ko'p og'ir yengil texnikalar keltirilgan. Endi yukni yengillatish uchun hamda bekorga tashlab ketmasdan, balki bir yo'la ham pullab ketish uchun shu texnikalardan 1 milliard dollarligini Afg'onistonga majburan bo'yniga qo'yib sotmoqdalar. qoldirib ketayotgan eski Hammeru boshqa og'ir texnikalar uchun Afg'oniston yillar davomida endi Amerikaga qaram bo'lib, qarzdor bo'lib, yana yillar davomida uzishga mahkumdir. 26-noyabr kuni Toliblar notiqi Qori Yusuf Ahmadiyning xabar berishicha, Afg'onistonning Lugar mintaqasida NATO askarlarining tankasi portlatilish natijasida 3 ta askar o'ldi. Xuddi shu kuni Hilmanda yana 5 ta NATO askari o'ldirildi. Shulardan ikkitasi qanday gumdon bo'lgani hozircha noaniq. 30-noyabr kuni Toliblarning yana bir rasmiy notig'i Zabihulloh Mujohidning xabariga ko'ra, AQShning 4 ta tankasi portlatilib, 12 ta Allohning dushmani o'lgan. O'tgan haftada Filippinda kuchli portlash oqibatida 3 kishi o'lib, 30 ga yaqini yaralandi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan namoyish natijasida politsiya bir namoyishchini o'ldirgan. Uning janozasi katta isyonga aylanib ketgan. Misr Tahrir maydonida 1 milliondan oshiq olomon yana maydonga chiqqan. Yana to'polon, yana umid, aldanish. O'shandan 1-2 kun o'tgach, Qohirada kuchlik portlash yuz berdi. Ordun va Isroil davlatlariga boradigan gaz quvurini kam sonli mujohidlardan tashkil topgan guruh tomonidan o'qqa tutilgan. Avvalgilar bilan hisoblaganda bu 9-portlash edi. Iroq qamoqxonalarning biriga kichik avtobusda portlovchi moddalar bilan kirib kelgan fidoi amaliyot natijasida o'ta kuchli portlash ro'y berdi. O'lganlarning tan olingan soni 19 ta bo'lib, yaralanganlar soni 24 ta. Murdalarning aksari qamoqxona xizmatchilari bo'lgan. Ushbu voqealiklar o'tgan haftaning islom ummatini xursand qiladigan xabarlardan biridir. Yana Iroq kufr rahbarlari, ya'ni bu uyushgan jinoiy to'da navbatdagi yig'ilishni o'tkazayotgan bir paytda tinch, orom hisoblangan parlament binosiga kutilmagan tarafdan mujohidlar raketasi kelib tushdi. Kofirlar qalblari larzaga keldi. tinchlik buzilib, nimaga yig'ilganlari ham yodidan ko'tarilganicha tarqab qolishdi. Tan olingan o'lik bitta, yaralangani esa 6 kishi bo'ldi. Yaradorlar ichida parlament deputatlari ham bor. Ya'ni bu jarayon shuni ko'rsatyaptiki, bu kazzoblarki ozodlik deydi, demokratiya deydi, aslida agar asl ozodlik insonni bo'g'masalar bular, insonni har tomondan tazyiqqa olmasalar, o'z holiga qo'ysalar, insonlarning ko'pchiligi o'zlarini yaralishdan bo'lgan fitratlarga tortib, islomni tanlayotganlarni mana hozir arab olamidagi voqealar tasdiqlab turibdi. Bu yerda muhim nuqta shu. Va mana endi shu o'tgan haftada Misrda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida xalq vakillari, xalq o'z vakillarini saylasin, ozod sharoitda saylasin degan shior ostida o'tganda endi Misr xalqi asosan Ikhwanul Muslimin hizbini saylaganligi hozir ma'lum bo'lib turibdi. Yana islom ahlini xushnud qiladigan xabarlardan o'tgan haftada Rossiya prezidenti Medvedev AQShni ogohlantirib bayonot bergan. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Yevropada raketalar o'rnatsa, bunga javoban Rossiya ham o'zining eng g'arbiy nuqtasi Kaliningrad viloyatida g'arbga qarshi o'z raketalarini o'rnatajagini aytgan. Ammo Angliyaning o'zida chorshanba kuni butun millat muassasalar ish tashlaganlar. Bularning soni 2 milliondan ortgan degan xabarlar kelgan. Bular o'qituvchilar, doktorlar, bojxona xizmatchilari, ko'cha tozalash maishiy xizmat ishlovchilari jam aytdik 2 milliondan ko'proq kishi ishga chiqmay qo'ygan. Hatto 5000 atrofidagi tibbiyot jarrohlik amaliyotlari ham qilinmaydigan bo'lgan. Bu kufrning asosiy qal'alaridan bo'lgan Buyuk Britaniyaning ichki ahvolidan va umuman kufr olamining hozirgi inqirozidan bir lavhadir. تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا Va nihoyat mu'min qavmning qalblariga malham bo'lgudek yana bir xabarimiz bor. Gap shundaki, bu kufr dunyosi hamma axborot vositalarini o'ziniki qilib olib, go'yoki ular jahonga to'liq hukmronu hech qanday shikastlari yo'qdek ko'rsatadilar. Mudom ularda qator binolar va o'nlab mashinalar abjag'i chiqib ketadigan portlashlarda ham xuddi ertaklaridagi o'lmas kashshaydek faqat yarimta odam o'ladi-yu, bir yarimtasi yarador bo'ladi. Mana diqqatingizga haqiqiy ahvoldan bir shingilini keltirmoqchimiz. Afg'oniston Islomiy amirligimizning Afg'oniston yangi jihodi nomli jaridasining jurnalining oxirgi noyabr oyida ko'rsatilgan ma'lumotlari 2011 melodiy yilning atigi 2 oxirgi oyida bu 16 avgustdan 15 oktyabrgacha salibchilarga yetkazilgan zarbalarning ro'yxati. Bu 2 oy davomida Afg'onistonda 30 ta fidoi birodarlarimiz 19 ta fidoi amaliyot o'tkazganlar. Dushmanning 375 ta postiga hujum qilingan. 666 ta dushmanning tanklari va zirehli texnikasi urilgan. 309 ta pistirma hujumlari tashkil etilgan. 3243 ta murtad afg'on qo'shini o'ldirilgan. 527 ta avtomashina yo'q qilingan. 521 ta yoqilg'i tanker avtomashinalari yondirilgan. 869 ta remont kontrol minalari portlatilgan. Dushman ustiga 225 ta raketa uchirilgan. 8 ta josusiy tayyora urib tushirilgan. 10 ta harbiy vertolyotlar urib tushirilgan. Jam 2 oy ichida 2388 ta salibchi askar o'ldirilgan. Haqiqat budur. Alloh Robbil Izzat kofirlarni mana shunday sharmanda va taboh qiluvchidir. Allohu akbar va lillahil hamd. Shu bilan Jum'adan jum'agacha bayram dasturimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Jum'a ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. لتكتسح الطواغيت اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا